συνταξιδιώτες μου, ακούτε τον μυστικό διαστημικό σταθμό. Είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης και ο μυστικός διαστημικός σταθμός, παρόλο που άργησε να εκπέμψει μια εκπομπή τον τελευταίο καιρό, είναι και πάλι εδώ για να σας ευχηθεί καλή χρονιά. Είμαστε εδώ με τη συγκυβερνήτριά μου και με το αόρατο ημιεξωγήινο πλήρωμά μας στο μυστηριώδες σκάφος μας σε μια περιπέτεια γύρω από τη γη και εκπέμπουμε εκεί κάτω προσπαθώντας να διαπεράσουμε το σκοτεινό πέπλο που έχει καλύψει τη γη, βαλμένο εκεί από τις σκοτεινές δυνάμεις κατοχής της γης, να μπορέσουμε να το διαπεράσουμε με την εκπομπή μας και να καταλήξει στους άγνωστους παραλήπτες της. Λειτουργούμε για λογαριασμό του Radio Nowhere και του Αορά του Κολεγίου. Ο μυστικός διαστημικός σταθμός είναι εδώ και σας εύχεται ευτυχές το νέο έτος 2024. Ακολουθήστε μας σε μια εορταστική εκπομπή για να γιορτάσουμε όλοι μαζί οι συνταξιδιώτες τον ερχομό του νέου χρόνου. Χρόνια πολλά! Ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό. Είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης. Είμαστε εδώ με τη συγκυβερνήτριά μου και το αόρατο ημιεξωγήινο πλήρωμά μας στο μυστηριώδες σκάφο μας που περιστρέφεται γύρω από τη γη και εκπέμπει εκεί κάτω. Τα μηνύματά του σήμερα κάνουμε μια εορταστική εκπομπή για την πρωτοχρονιά, για την καλή χρονιά για το νέο έτος 2024 που ευχόμαστε σε όλους τους συνταξιδιώτες μας να είναι καλύτερο από το 2023. Σίγουρα θα είναι, το πιστεύουμε. Και αυτή είναι η βασική ευχή μας ε, προς τον ε, Άγιο Βασίλη, τον Σάντα Κλάους, να μας φέρει ένα καλύτερο χρόνο. Ε, υπάρχει και το παράδοξο του Σάντα Κλάους του Άγιου Βασίλη ότι ταυτόχρονα είναι ο Σάντα Κλάους ταυτόχρονα είναι ο Άγιος Βασίλειος για μας τους Ορθοδόξους ε, το παράδοξο είναι το χρονικό ξέρετε ο Σάντα Κλάους είναι ο Σαντ Νικολάους που γίνεται Κλάους ε, ή σε άλλες γλώσσες Νίκλας, Νίκολας και για παράδειγμα έχουμε και τον Σίντερκλας και άλλε ονομασίε που έχει ο Σάντα Κλάου. Κανονικά έρχεται στι 6 Δεκεμβρίου στο, στη γιορτή του Αγίου Νικολάου, ο Σίντερκλα σε κάποιε ευρωπαϊκέ χώρε. Ε, Όμω ε, έρχεται και τα, την παραμονή των Χριστουγέννων ο Σάντα Κλάου, αλλά έρχεται και την, την παραμονή τη Πρωτοχρονιά ο Άγιο Βασίλη, που την επόμενη μέρα είναι η γιορτή του. Είναι τελικά ο χρόνος σχετικός όπως φαίνεται για τον Σάντα Κλάους, για τον Άι Βασίλη. Ε, είναι ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Είναι ταυτόχρονα παντού και πουθενά. Ναι, και πουθενά, γιατί υπάρχουν και αυτοί που δεν πιστεύουν στον Άι Βασίλη. Αυτοί δεν παίρνουν δώρα φυσικά, είναι τα κακά παιδιά. Τα καλά παιδιά που πιστεύουν στον Άι Βασίλη, πιστέψτε με, πάντα παίρνουν τα δώρα τους για την καλή χρονιά. Το γνωρίζετε εσείς τα καλά παιδιά που με ακούτε ότι Παίρνετε τα δώρα σας αυτές τις μέρες και θα τα πάρετε στη νέα χρονιά σίγουρα. Γιατί κρατάτε την πίστη, την ελπίδα και την αγάπη. Τώρα, αυτοί που θεωρούν ότι ο Άγιο Βασίλης ε, δεν είναι πουθενά και δεν πιστεύουν σε αυτά τα ανόητα πράγματα, δεν παίρνουν και δώρα όπως καταλαβαίνετε. Παρ' όλα αυτά εμείς είμαστε εδώ. Κάποιοι που δεν πιστεύουν ότι είμαστε εδώ δεν μας ακούνε. Υπάρχει άραγε κανείς εκεί έξω που να μας ακούει. You better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list, he's checking it twice. He's gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping knows when you're awake. He knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. Oh, you better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. shout. You better not cry, you better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Yes, he's on his way. On his way. He's got toys all over the sleigh. Santa, Santa Claus is coming to town. this year I have behaved very well. I have been obedient and have studied very much. For that reason, please try to bring me these toys. A toy automobile, a submarine, a football, a bat, roller skates, a scooter, a cannon, a rocket, a bicycle, an atomic laboratory, a machine gun. το μυστικό διαστημικό σταθμό. Είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης. Βρισκόμαστε ήδη μέσα σε μια εκπομπή από το μυστικό διαστημικό σταθμό για λογαριασμό του Radio Nowhere και του Αορά του Κολεγίου και εκπέμπουμε εκεί κάτω τις ευχές μας και το show το σημερινό για την καλή χρονιά. Ευτυχισμένο το νέο έτος 2024. Και όπως υπάρχουν αυτοί που δεν πιστεύουν στον Άι Βασίλη, στον Σάντα Κλάους, Υπάρχουν και αυτοί φυσικά που δεν πιστεύουν στο χιονάνθρωπο. Κι όμως, ο χιονάνθρωπος είναι ζωντανός. Τον κατασκευάζουμε εμείς. Ό,τι πιστεύουμε ζωντανεύει. Your focus determines your reality, λέει ο George Lucas που έφτιαξε και το Star Wars. Κάτι ξέρει αυτός. Η εστίαση της προσοχής σου είναι αυτή που δημιουργεί την πραγματικότητα. Έτσι λοιπόν, ο χιονάνθρωπος είναι ζωντανός αν πιστεύεις ότι είναι και αν τον φτιάξεις εσύ αφιερωθεί στις λεπτομέρειές του, για σένα ζωντανεύει. Τι σημασία έχει τι πιστεύουν οι άλλοι. Σημασία έχει τι βιώνεις εσύ. Αυτή είναι η αλήθεια. Η πνευματική τουλάχιστον. Πιστεύουμε λοιπόν ότι είναι ζωντανός όχι ο άνθρωπος και ακούμε το καταπληκτικό παλιό κωδικό κομμάτι μυστικιστικό στη βάση του για τον Frosty the Snowman όπως ακριβώς τραγουδάει γι' αυτόν ο θρηλυκός Λίον Ρέντμπον και φυσικά μαζί του ο Δόκτωρ Τζον. Μας ακούει κανείς εκεί έξω. Φρόστι, μας ακούς. Frosty the snowman was a jolly happy soul With a corncob pipe and a button nose And two eyes made out of coal Frosty the snowman is a fairy tale, they say. He was made of snow, but the children know how he came to life one day. There must have been some magic in that old silk hat they found. But when they placed it on his head, he began to dance around. Frosty the snowman was alive as he could be. And the children say he could laugh and play just the same as you and me. Thumpity, thump, thump, thumpity, thump, thumpity, thump, thump, Frosty the snowman knew the sun was hot that day. So he said, let's run and we'll have some fun out before I melt away. Down to the village with a broomstick in his hand. Running here and there all around the square, saying, Catch me if you can. He led them down the streets of town, right to that traffic cop. And he only paused in a moment when he heard him a holler style. Frosty the snowman had to hurry on his way. But he waved goodbye, saying, Don't you cry, I'll, I'll be, be back, back again, again someday. someday. Ακούτε τον μυστικό διαστημικό σταθμό. Είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης στην πρωτοχρονιάτικη εκπομπή του μυστικού διαστημικού σταθμού. Ένα show for the new year. Happy New Year 2024 λοιπόν. Και πάνω απ' όλα έχουμε φίλους. Είναι μια γιορτή στην οποία θυμόμαστε τους συγγενείς μας, τους φίλους μας, την οικογένειά μας και όλους τους δικούς μας ανθρώπους. Και έτσι για αυτόν τον λόγο είμαστε και φίλοι του Βασιλείου των Ουρανών. Διότι όταν είσαι φίλος με το Βασίλειο των Ουρανών, δεν είσαι απλά φίλος με τους αγγέλους, αλλά και με αυτούς που ήδη βρίσκονται εκεί. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν φύγει από κοντά μας και κατοικούν πλέον στο Βασίλειο των Ουρανών. Και είμαστε φίλοι μαζί τους και τους ευχόμαστε και αυτούς καλή χρονιά εκεί πάνω. Δεν ξέρουμε αν μετράει ο χρόνος όπως μετράει εδώ. Σίγουρα δεν μετράει ο χρόνος όπως μετράει εδώ εγώ λέω αλλά σημασία έχει και πώς το βλέπουμε εμείς. Έτσι αυτά ξέρουμε. Εμείς αυτά λέμε. Καλή χρονιά 2024 λοιπόν και στο βασίλειο των ουρανών, όπου εκεί βρίσκονται πολλοί δικοί μας άνθρωποι που δεν έχουν χαθεί. Συνεχίζουν να ζουν, το πνεύμα τους, η ψυχή τους ζει εκεί, ψηλά, στο βασίλειο των ουρανών και μας παρακολουθούν και εύχονται και αυτοί προς εμάς καλή χρονιά. Να πάνε όλα καλά, να τα καταφέρουμε. Και εμείς που είμαστε και λίγο πιο rock and roll, ας το πούμε έτσι, ε, δεχόμαστε αυτή τη στιγμή εδώ στο μυστικό διαστημικό σταθμό ε, πολλές ευχές από το βασίλειο των ουρανών, μια και βρισκόμαστε εμείς και περιφερόμαστε εδώ στους ουρανούς γύρω από τη γη. Μάλιστα, ε, χθες τρακάραμε και τον Σάντα Κλάους, τον ίδιο. Ε, είχε κάποια προβλήματα με τον ε, τάρανδό του, τον γνωστό περιβόητο Ρούντολφ, ο οποίος όλο τρέχει και τρέχει, όπως θα δείτε παρακάτω και στο τραγούδι Ραν Ρούντολφ Ραν. Αλλά ταυτόχρονα δεχθήκαμε και τις ευχές ποιου άλλου, ε, μιας και έχουμε χάσει τόσους rock and roll stars τα τελευταία χρόνια, δεχθήκαμε τις ευχές του David Bowie. Καλή χρονιά! Merry Christmas everybody and a rock and roll new year. Ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό. Είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης και βρισκόμαστε σε ένα χριστουγεννιάτικο πρωτοχρονιάτικο σόου για να καλωσορίσουμε το ευτυχές νέο έτος 2024 και να ευχηθούμε στους συνταξιδιώτες μας με αυτό το σόου, με πολλή μουσική και πολλά μηνύματα Καλή χρονιά, να είναι ευτυχισμένο το 2024. Ακούσαμε προηγουμένως να μας εύχεται επίσης Jingle Bells ο Τζόνι Κας ε, μαζί με την σύζυγό του, την Τζουν Κάρτερ, από τους Κάρτερ Family, τους θρυλικούς. Ε, η Τζουν Κάρτερ λοιπόν και ο Τζον Νικάς μας ευχήθηκαν από το Βασίλειο των Ουρανών καλή χρονιά επίσης τραγουδώντας μας το Jingle Bells. Ο Τζον Νικάς, ε, μεγάλη απώλειά του επίσης, αλλά κέρδισε που τον πήρε το Βασίλειο των Ουρανών ήταν ο Man in Black, ο μαυροντημένος βάρδος, ο άνθρωπος με τα μαύρα, ο original Man in Black. Όχι η, Man, η Man in Black, η εξωγήινη, γιατί περί εξωγήινων πρόκειται Man in Black, δεν είναι από υπηρεσίε, ο αληθινός θρύλος των Man in Black. Ε, δεν είναι μαζί τους ο Τσονικάς, είναι απλώς ο μαυροντημένος βάρδος. Ε, έχει μείνει συνήθεια από το παρελθόν ε, εμείς οι rock and roll τύποι να φοράμε πάντα ή συνήθως ας πούμε μαύρα ρούχα. Παλιά μάλιστα Μα ρωτούσαν, μα γιατί φοράτε συνέχεια μαύρα. Είχαμε βρει και μια απάντηση για να του αποστομώνουμε. Ε, λέγαμε, φοράμε μαύρα γιατί πενθούμε το θάνατο του Έλβη. Ε, κάποιοι από εμά φορούσαν και ένα σκουλαρίκι. Θυμάμαι ένα περιστατικό με ένα ταξιτζή. Ε, φίλε, γιατί φοράτε σκουλαρίκι. Ε, η απάντηση ήταν για τη ραδιενέργεια. Έτσι λοιπόν αποστομώναμε τις ανόητες ερωτήσεις. Αυτή την ερώτηση την έχουν κάνει πολλέ φορέ φυσικά στον Τζονικά, γιατί φοράει συνέχεια μαύρα. Και αυτό έγραψε ένα κομμάτι που λέγεται The Man in Black. Και εξηγεί ο Τζονικά γιατί φοράει συνέχεια μαύρα. Ας τον θυμηθούμε λοιπόν τώρα στο White Christmas τον Man in Black. Well, you wonder why I always dress in black. Why you never see bright colors on my back? And why does my appearance seem to have a somber tone? Well, there's a reason for the things that I have on. I wear the black for the poor and the beaten down. Living in the hopeless, hungry side of town. I wear it for the prisoner who has long paid for his crime, but is there because he's a victim of the time. I wear the black for those who've never read or listened to the words that Jesus said about the road to happiness through love and charity. Why you think he's talking straight to you and me? mighty fine, I do suppose. In our streak of lightning cars and fancy clothes. But just so we're reminded of the ones who are held back, up front there ought to be a man in black. I wear it for the sick and lonely old. For the reckless ones whose bad trip left them cold I wear the black and mourning for the lives that could have been. Each week we lose a hundred fine young men. And I wear it for the thousands who have died, believing that the Lord was on their side. I wear it for another hundred thousand who have died, believing that we all were on their side. everywhere you go. But till we start to make a move to make a few things right, you'll never see me wear a suit of white. Oh, I'd love to wear a rainbow every day and tell the world that everything's okay. But I'll try to carry darkness on my back till things are brighter. I'm the man in black. Ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό. Είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης. Σε αυτό το πρωτοχρονιάτικο σοου. Happy New Year 2024 από τον μυστικό διαστημικό σταθμό προς όλους τους συνταξιδιώτες μας. Αναρωτιέμαι βέβαια αν μα ακούει κανεί εκεί έξω από αυτού. Αν μα ακούει, είναι συνταξιδιώτη μα μάλλον. Τον έχει επιλέξει το Radio Nowhere για να ακούσει την εκπομπή μα. Για λογαριασμό του οποίου άλλωστε εκπέμπουμε και επίση για λογαριασμό του αορά του κολεγίου. Και εδώ θέλω να σχολιάσω λίγο κάτι που βλέπω. Ε, στην κυριαρχία του political correct προσπαθούν να μα καταργήσουν τα πάντα. Το λεγόμενο και cancel culture. Και έτσι λοιπόν προσπαθούν να μας κάνουν να αυτολογοκριθούμε και να μην λέμε για παράδειγμα Merry Christmas, ας πούμε, καλά Χριστούγεννα. Διότι αυτό προσβάλλει τους άλλους, οι οποίοι είναι πάθεοι, οι οποίοι είναι μουσουλμάνοι, οι οποίοι είναι ξέρω Και έτσι λοιπόν πολλοί δεν λένε καλά Χριστούγεννα την περίοδο τώρα αυτήν εδώ, αλλά λένε ας πούμε καλές γιορτές. Ε, χρόνια πολλά ε, ή λένε ας πούμε στα αγγλικά στην Αμερική ας πούμε λένε happy holidays ε, έχω βρει ένα μήνυμα του Ντόναλτ Τραμπ, ο οποίος ε, σχολιάζει ακριβώς αυτό το πράγμα ε, και με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο. Ο καπετάνιος σας συμφωνεί με τον Τραμπ σε πολλά πράγματα, όπως τα βλέπει τουλάχιστον και όπως τα καταλαβαίνει. Και έτσι εδώ ο Τραμπ λέει ότι πρέπει να σταματήσει αυτή η επίθεση ενάντια στις παραδόσεις μας, ενάντια στην ε, χριστιανική θρησκεία για παράδειγμα. Θέλουν να μας κάνουν να μην πιστεύουμε τίποτα, να είμαστε απλά μηχανήματα που απλά πάμε κάποιες διακοπές. Κάνουμε διακοπές δηλαδή από τη σκλαβιά στην οποία μας έχουν. Μας δίνουν δηλαδή χάρη, λίγο ελεύθερο χρόνο, έξοδο. Έτσι λοιπόν δεν πρέπει να ξεχνάμε να λέμε καλά Χριστούγεννα, καλή πρωτοχρονιά, να γιορτάζουμε με τις παραδόσεις μας, οι οποίες βέβαια είναι σε αυτή την περίπτωση πανανθρώπινες και να συμμετέχουμε κι εμείς στη χαρά αυτήν των Χριστουγέννων και της πρωτοχρονιάς, αλλά και των θεοφανίων που έρχονται. Και ας ακούσουμε τι λέει ο Τραμπ πριν τελικά στο δεύτερο απόσπασμα που θα σας παίξουμε σήμερα από τον Τραμπ ανάψει το μεγάλο χριστουγεννιάτικο δέντρο και ευχηθεί ας πούμε amazing, unbelievable holidays σε όλους. Ε, αυτό είναι το μήνυμα. Το εκπέμπουμε εκεί κάτω. Αντισταθείτε στο cancel culture και στο Political correct. Μακάρι να τα καταφέρετε ακόμα καλύτερα το 2024. We are stopping cold the attacks on Judeo Christian values. Thank you. Thank you very much. And something I said so much during the last two years, but I'll say it again as we approach the end of the year. You know, we're getting near that beautiful Christmas season that people don't talk about anymore. they don't use the word Christmas because it's not politically correct. You go department stores and they'll say Happy New Year and they'll say other things and it'll be red. They'll have it painted, but they don't say, well, guess what? We're saying Merry Christmas again. and Mrs. Trump, Merry Christmas and Happy Holidays. Well, I just want to thank you very much, Kathy Lee. And we're here at President's Park. We want to wish everybody a Merry Christmas, a Happy New Year. Have unbelievable holidays. And we are now going to light a very beautiful tree. And I'll ask our First Lady to get ready, and maybe we'll do a countdown from 10. So we'll go 10 nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Ταξιδιώτες μου, ο μυστικός διαστημικός σταθμός είναι εδώ, σε ένα πρωτοχρονιάτικο σοου για την καλή χρονιά 2024. Είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης εδώ, μαζί με τη συγκυβερνήτριά μου. Σας ευχόμαστε σήμερα τη νύχτα τη δική μας καλή χρονιά, με πολλή μουσική, ωραία μηνύματα και με την ελπίδα ότι δεν θα χάσετε τις ελπίδες σας για το καλό 2024. Διότι αυτό που πιστεύετε, αυτό εστιάζεστε αυτό και γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Ε, μην είστε δηλαδή προδότες της ελπίδας του εαυτού σας. Να πιστεύετε ότι όλα θα πάνε καλά και όντως θα πάνε. Αλλά κι αν ακόμα δεν πάνε, είναι ακόμα ένας λόγος να αγωνιστούμε για να πάνε τα πράγματα καλύτερα. Το 2024 είναι εδώ και λέμε και τα κάλαντα μια και καθυστερήσαμε λίγο να σας τα πούμε, σας τα λέμε σήμερα. Και τα κάλαντα τα οποία λέμε την πρωτοχρονιά γνωρίζετε, πολλοί από εσά βέβαια, ότι είναι παραδοσιακά, αν το σκεφτείτε λίγο. Αλλά δεν είναι τα αληθινά παραδοσιακά. Ε, έχουν αντικατασταθεί. Είναι καινούργια τα κάλαντα που τραγουδάμε για την πρωτοχρονιά. Υπάρχουν τα αληθινά παλιά παραδοσιακά κάλαντα και παρόλο που δεν ακούγονται και δεν παίζονται πουθενά πλέον, εμείς σήμερα επειδή θέλουμε να υποστηρίξουμε και την ε, παράδοση όπως καταλάβατε ε, εκπέμπουμε εκεί κάτω στη γη, στην Ελλάδα ε, που την αφορά άμεσα τα αληθινά αυθεντικά παλιά κάλαντα της πρωτοχρονιάς σαν μήνυμα. Προσέξτε και τους ε, ιδιόρισμους στίχους. Καλή χρονιά από το μυστικό διαστημικό σταθμό. Μας ακούει κανείς εκεί έξω. Napoli. what would you like for Christmas? Like, I want prosperity. I want jobs. I want money. I want success. I want end to the thing. I, I want to be accepted. Damn right. Let's go. Let's do it. That would be very We're going to tear this apart. That I at least get. But just running around trying to block somebody's free speech because they want prosperity and they want freedom and they're sick of all this leftist freaking communist crazy ass garbage. Well, that's Jesus. very nice. Excuse me. Surfers, don't you fear, cause Santa's here. out for Christmas. Oh, well, now, Santa, well, you know what I want this year. Oh, will you please be nice to me and bring a surfboard nine iron for three? Oh, Christmas is near, it only comes once a year. Oh, well, I lost my boat one day last summer. Oh, it had ten dings in the sides and the rails. The skig was busted off Santa. Some baggies and a customized Woody. Well now, Santa, just to listen what I gotta say. Oh, I'll give up the honeys and the parties too, and I'll be a loyal fan of Rudolph and you. I'd ask for no more, so Santa now don't you fear. birthday off Santa. I know what I want for Christmas. Oh well, Santa. Oh well, you know what I want this year. Oh, will you please be nice to me and bring a surfboard nine foot three? Oh, Christmas is near and it only comes once a year. Oh, won't you listen now? Ask for no more. So Santa, now don't you fear. Oh yeah. Hello, I got you a present. It's a thumb. Huh? Don't look away. Let the fear wash over you. I don't understand. That's the whole point. Now, did you leave a plate of black coffee out for me? No. In the future, please leave a plate of black coffee out for me. Also in the past. morning. It's December 16, 2022, and if you can believe it, it's a Friday once again. Here in LA, a cloudy morning. Quite a breeze blowing right now. 50 degrees Fahrenheit 10 Celsius. Today I was thinking about the song, The World Spins. And I believe it was mine and Angelo and Julie's favorite song we did together. And I think it's from the year 1987, maybe 86, 87, somewhere in there. This afternoon it'll be going up to 68 degrees Fahrenheit, that's 20 Celsius, and it looks like partly cloudy all along the way. Everyone, have a great day. Ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό. Είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης. Και σήμερα τη νύχτα, όπως κάθε τρίτη τη νύχτα, με καινούργια ώρα πλέον, εκπέμπουμε πλέον στις 8, όχι στις 9 που εκπέμπαμε τόσο καιρό, για κάποιο χρονικό διάστημα θα το κάνουμε έτσι, έτσι λοιπόν, όπως κάθε τρίτη τη νύχτα στις 8, ο μυστικός διαστημικός σταθμός είναι εδώ, live, για να γιορτάσουμε μαζί τον καινούριο χρόνο που ήρθε το 2024, το οποίο σίγουρα θα είναι καλύτερο από το 2023, ούτε να το σκέφτεστε. Γιατί πρέπει να κοιτούμε προς τα άστρα, όχι προς το βούρκο στον οποίο βρισκόμαστε. Θυμάμαι πάντα την παλιά καλή ατάκα του Όσκαρ Wilde, <clears throat> όλοι ζούμε μέσα στο βόθρο αλλά κάποιοι από εμά κοιτούν προς τα άστρα. We all live in the gutter, but some of us are looking at the stars. Ωραίο ο Όσκαρ Wilde. Τι εννοεί, εννοεί ότι όλοι εμεί οι άνθρωποι είμαστε στην ίδια κατάσταση. Όλοι βράζουμε στο ίδιο καζάνι. Είμαστε όλοι ίσοι. Έχουμε τι ίδιε ευκαιρίε και βρισκόμαστε μέσα στο βούρκο. Η διαφορά είναι, όπω το εννοεί ο Όσκαρ Wilde, ότι κάποιοι έχουν το κεφάλι μέσα στο βούρκο και κάποιοι έχουν το κεφάλι έξω και κοιτούν προς τα πάνω, προς τα άστρα. Το όνειρο άλλωστε είναι το πρώτο βήμα για τα πάντα και έτσι αν χρειάζεται στην αρχή να πάρεις μια κατεύθυνση καταλαβαίνετε ότι η κατεύθυνση δεν είναι να έχεις το κεφάλι μέσα και να πας προς τα κάτω η κατεύθυνση είναι να έχεις το κεφάλι έξω από το βούρκο και να κοιτάς προς τα πάνω για να πας προς τα πάνω τα επόμενα βήματα θα είναι προς τα πάνω δηλαδή προς τα άστρα Γι' αυτό και μνημονεύω τόσο συχνά το αιώνιο σύνθημα των απανταχού αεροπόρων που είναι και το σύνθημά μας εδώ του μυστικού διαστημικού σταθμού και εμεί είμαστε άστροαεροπόροι αντάστρα περάσπερα που σημαίνει προς τα άστρα μέσα από τις δυσκολίες μέσα από τους δρόμους πηγαίνουμε προς τα άστρα ή να θυμηθούμε και μια παρόμοια ατάκα που έχει πει, νομίζω είναι του Βίκτορο Σουγκό, που λέει ότι υπάρχουν δύο ειδών άνθρωποι. Αυτοί που κοιτούν Όλοι κοιτούν μια λακκούβα με λάσπες, μια νερολακκούβα. Υπάρχουν οι άνθρωποι που κοιτώντα τη λακκούβα αυτή βλέπουν τις λάσπες και υπάρχουν λέει κάποιοι άλλοι που κοιτώντα τη λακκούβα βλέπουν τα άστρα που καθρεφτίζονται στο νερό. Αυτή είναι η διαφορά. Είναι ένας, ας το πούμε, διαφορετικός τρόπος προσέγγισης από τους πολλούς. Και έτσι ένας θλιμμένος άνθρωπος ζει σε ένα θλιμμένο κόσμο. Ένας χαρούμενος άνθρωπος ζει σε ένα χαρούμενο κόσμο. Οι περισσότεροι περιμένουν να γίνει ο κόσμος χαρούμενος, να έρθει η χαρά σε αυτούς για να χαρούν. Ενώ η χαρά πηγαίνει στους χαρούμενους ανθρώπους. Πιστέψτε με. Ό,τι, με ό,τι χτίζεις λιθαράκι λιθαράκι, αυτό χτίζεται. Δεν μπορείς να περιμένεις κάτι διαφορετικό, με καταλαβαίνετε. Μας το λέει αυτό εδώ και ο Ρόμπερτ Άντων Βίλσον, ένας από τους ε, πολύ αγαπημένους μας εκλειπώντες πλέον συγγραφείς και φιλόσοφοι της εποχής μας, ο Ρόμπερτ Άντων Βίλσον έχει να σας πει κάτι γι' αυτό με τη δική του φωνή. Άλλωστε, ακριβώς για αυτόν τον λόγο είχαμε και τα παλιά βυζαντινά κάλαντα για τον άναρχο Θεό. Δηλαδή ο Θεός είναι άναρχος, δεν μπαίνει κάτω από μια αρχή. Αυτός είναι η αρχή και, κατά επέκταση είναι άναρχος. Όπως λένε που το είχαν πάρει πρέφα παλιά οι Βυζαντινοί και είχαν κάτι πολύ ωραία μυστικιστικά κάλαντα τα οποία θα σας παίξουμε αμέσως μετά. Ακούστε τι λέει ο Ρόμπερτ Άντων Βίλσον για αυτά που λέω. Μας ακούει κανείς εκεί έξω. Συνταξιδιώτες μου ακούτε. Καλή χρονιά. The sad man lives in a sad world. The happy man lives in a happy world. The angry person lives in an angry world. At the end of the valley of decision, there is always choice. Reality is what you can get away with. If you can't get away with it, it ain't real. Άναρχος Θεός καταβρέθηκε και την Παρθένο κατόκισε Ερουρέ, στον όλο και Κύριος ήρθε τον Αδάμα να πλάσαστε Αγίος, Αγίος, Αγίος υπάρχεις και Κύριος Γηγενείς κοιτάτε και χαίρετε τάξη Ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό. Είμαι ο Παντελή Γιαννουλάκη και όπω κάθε Τρίτη τη νύχτα στι 8 πλέον εκπέμπουμε εδώ τι συχνότητέ μα οι οποίε αναμεταδίδονται από το ιντερνετ Radio Albedo 14. Και οι Έλληνες μαζεύονται και τραγουδούν «Πάει ο παλιός ο χρόνος, ήρθε ο νέος με τα δώρα, με τραγούδια και χαρά». Αυτό τουλάχιστον τραγουδούσε σε αυτά τα παλιά ελληνικά πρωτοχρονιάτικα πάρτι ε, κάπως οικογενειακά. Ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης, ένας άλλος εκλειπώντας βάρδος Έλληνας, ο οποίος μας ακούει αυτή τη στιγμή κι αυτός, από εκεί που βρίσκεται και συνεχίζει να τραγουδάει «Πάει ο παλιός ο χρόνος». Για ακούστε τον. Ευτυχισμένος ο καινούριο χρόνος. Ευτυχισμένος είσαι πόνος Αν γιορτάσουμε παιδιά και του χωρισμού ο πόνος ως κοιμάται στην καρδιά Καλή χρονιά, καλή χρονιά Χαρούμενη χρυσή πρωτοχρονιά Καλή χρονιά, καλή ye merry gentlemen, let nothing you dismay. Remember Christ our Savior was born on Christmas Day to save us all from Satan's power when we were gone astray. Whoa tidings of comfort and joy. our city. feeding in tempest, storm, and wine. Went to Bethlehem, straightway the Son of God to find. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, tidings of comfort. comfort. Ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό. Είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης και σήμερα τη νύχτα, όπως κάθε τρίτη τη νύχτα, ε, στις 8 πλέον, εκπέμπουμε τις συχνότητές μας εκεί κάτω προς τους συνταξιδιώτες μας, τους οποίους επιλέγει για να ακούσουν τα μηνύματά μας και τις μουσικές μας το Radio Nowhere, σαν να λέμε η συγχρονικότητα, αλλά από πίσω το αόρατο κολέγιο. Και μιας και λέω για αόρατο κολέγιο, έχουμε κυκλοφορήσει πολύ πρόσφατα ένα νέο βιβλίο ε, το νέο μου βιβλίο, το απόλυτο βιβλίο για το paranormal. Τα πάντα για το paranormal, για το παραφυσικό. Δηλαδή τηλεπάθεια, τηλεκίνηση, αυτόματη ανθρώπινη ανάφλεξη, ε, όλα τα παράξενα και ανεξήγητα φαινόμενα από τους ε, χρονοταξιδιώτες μέχρι τη συγχρονικότητα και από το από τα Near Death Experiences μέχρι το EVP και το Transcommunication, τις εναλλακτικέ πραγματικότητες, τους παράλληλους κόσμους, την παραψυχολογία, τη βιοενέργεια, τα όνειρα, τις εξωσωματικές εμπειρίες, την ψυχεδέλεια, <clears throat> τις προφητείες, τα φαντάσματα, την τηλεμεταφορά, τις παρανοητικές οντότητες και άλλα πολλά θέματα τα οποία ε, συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το ογκώδες ε, βιβλίο το οποίο ευελπιστεί να καλύψει αυτό το μεγάλο κενό που υπήρχε στην ελληνική βιβλιογραφία και να καταθέσει τη νέα εναλλακτική γνωσιολογία εκεί έξω εδώ στην ελληνική γλώσσα. Το νέο βιβλίο μου για το Paranormal είναι τα πράγματα από την άλλη πλευρά και μπορείτε να εξερευνήσετε τα μυστήριά της λοιπόν σε μια παράξενη περιπέτεια μαζί μου. Μπορείτε να αποκτήσετε αυτό το νέο βιβλίο τώρα αυτές τις ε, ε νέες ε, ημέρες του καινούργιου χρόνου από την ιστοσελίδα του περιοδικού Strange. Αν γράψετε περιοδικό Strange στο Google είναι το πρώτο αποτέλεσμα που θα σας βγάλει στο website του περιοδικού Strange. Εκεί θα δείτε υπάρχει ένα και βιβλία. Εκεί στα βιβλία θα ανακαλύψετε το Paranormal, το απόλυτο βιβλίο για το Paranormal και μπορείτε να ε, εξερευνήσετε για πρώτη φορά σωστά και ωραία την εναλλακτική γνωσιολογία του παραφυσικού και της παραψυχολογίας και των ανεξήγητων φαινομένων. Έναν άλλο κόσμο που είναι αληθινός όμως, πραγματικός, βιωματικός και άρα εξερευνήσιμος. Η ανάγνωσή του προφανώς, ελπιστώ εγώ, θα προεκτείνει την αντίληψη και τη συνείδησή σας, ίσως και την παιδεία σας. Είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης και ακούτε τον μυστικό διαστημικό σταθμό. Είστε έτοιμοι να συνεχίσουμε να ακούμε το σημερινό πρωτοχρονιάτικο σόου. Θέλω να θυμηθούμε μια παλιά ταινία. Ε, πάντοτε εγώ παραπονιόμουν ότι δεν έχουμε κινηματογράφο στην Ελλάδα. Κακά τα ψέματα. Είναι ελάχιστοι οι, αληθι... οι αυθεντικοί Έλληνε κινηματογραφιστέ. Αλλά ένα από αυτού, τον οποίο το χάσαμε το 2019 δυστυχώ, είναι μία ακόμα από τι απώλειε που έχουμε, ήταν ο Σταύρο Τσιόλη, ο οποίο έχει κάνει μερικέ πάρα πολύ ε, καλέ και συχνά έτσι αρκετά συνθηματικέ ταινίε. Ε, θυμάμαι τώρα, έχει κάνει αρκετέ. Τον πανικό, τον μικρό δραπέτη, τη ζούγκλα των πόλεων, την κατάχρηση εξουσία, το τη Εραστέ, τον Έρωτα στη Χουρμαδιά και την τριλογία του για τι γυναίκε. Παρακαλώ, γυναίκε, μην κλαίτε. Α περιμένουν οι γυναίκε και γυναίκε που περάσατε από εδώ. Και βέβαια και την πολύ ωραία ταινία Φτάσαμε. Ε, θέλω να σας παίξω ένα μικρό απόσπασμα από τη θρηλυκή ταινία του «Το παρακαλώ γυναίκες μην κλαίτε» που είναι μία από τις αγαπημένες μου. Είναι ένας από τους ελάχιστους ενδιαφέροντες Έλληνες ε, κινηματογραφιστές και γι' αυτό τον μνημονεύω εγώ που έχω ασχοληθεί πολύ με τον κινηματογράφο, τον έχω σπουδάσει κιόλα και ήταν πάντοτε ένα παράπονό μου για την, το μεγάλο έλλειμμα που έχουμε στην Ελλάδα που είναι ο κινηματογράφος. Και βέβαια και όλη η τέχνη μας είναι προβληματική. Το γιατί είναι μια μεγάλη συζήτηση. Εδώ έχουμε ένα απόσπασμα λοιπόν. Η πλοκή είναι ότι ο, ε, ο Θεοφάνης μαζί με το φίλο του τον ε, Αργύρι τον Μπακριτζή, από τους χειμερινού κολυμπητέ, όσοι, το, όσοι τον ξέρετε. Καλή σου ώρα ε, Αργύρι. Ε, είναι δύο μικροαπατεώνες, ε, ρομαντικοί, κανείς δεν ξέρει αν είναι στα αλήθεια απατεώνες ή αν τους ενδιαφέρει η σωτηρία της ψυχής. Πηγαίνουν σε μια ορεινή ε, περιοχή, νομίζω κάπου στην Αρκαδία, όπου υπάρχει εκεί ένα παλιό εκκλησάκι ε, με πολύ παλιές αγιογραφίες, με σκοπό, χρηματοδοτημένη από την κοινότητα, με σκοπό και καλά να κάνουν ε, την ε, αναπαλαίωση ας πούμε, των αγιογραφείων αυτών. Ο Θεοφάνης είναι μέγας αγιογράφος υποτίθεται ας πούμε, και ζων δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα, αλλά η σχέση τους και η, η πώς το λένε, η περιπέτειά τους εκεί δημιουργεί μια ε, ενδιαφέρουσα ταινία με καταπληκτικές ε, ατάκες και έτσι μπορεί ε, να σας αρέσει και εσάς αν την έχετε δει και τη θυμηθείτε ή αν την ξαναδείτε ή αν τη δείτε. Το παρακαλώ γυναίκες μη κλαίτε του Τσιόλι. Ε, ο Θεοφάνης έχει ένα τηλεσκόπιο, αυτή είναι η σκηνή που θέλω να θυμηθώ ε, έχει ένα τηλεσκόπιο το οποίο είναι κάπως χαλασμένο, με το οποίο κοιτούν, προσπαθούν να κοιτάξουν τα άστρα, αλλά δεν τα καταφέρνουν. Και τελικά ο Αργύρης ε, του φτιάχνει, που είναι ο μαθητευόμενος στον, στο Θεοφάνη, του φτιάχνει, του επισκευάζει το τηλεσκόπιο. Και αυτό στέκεται μπροστά στο καινούριο επισκευαστέν τηλεσκόπιο, χτυπάει τον μπαστούνι του κάτω δύο-τρει φορέ για να τον σηκώσει, να τον βάλει πάνω σε ένα καφάσι για να ε, φτάσει τον τρίποδα. Ε, στο τηλεσκόπιο και να κοιτάξει προς τα άστρα. Και ε, γίνεται αυτό και βγάζει ένα μικρό λογίδριο ο Μπαγκριτζής το οποίο είναι αξιομνημόνευτο και θέλω να το καταθέσω σήμερα σαν μήνυμα ε, εκεί έξω για την πρωτοχρονιά. Το σύνθημα της σκηνή είναι «Μην πίνεις άλλο». Δηλαδή θα καταλάβετε. Ε, αυτό το μήνυμα εκπέμπουμε. «Μην πίνεις άλλο». Είναι βέβαια χιουμοριστικό, αλλά το μήνυμα περνάει παρόλα αυτά. Το αληθινό μήνυμα πίσω από αυτό. Ακούει κάνει εκεί έξω. Πολύ καλό. Τι του έκανε. Γενικό σερβις. Μπράβο. Με ένα στον ουρανό Θεοφάνη θα έχουμε μεγάλη θέα στο σύμπαν. Θα τελειώσει τι μελέτε σου. Δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Σύντομα θα αποδειχθούν οι θεωρίε σου. Και μετά από 50 ή 100 χρόνια θα διδάσκονται στα σχολεία. Εμεί δεν θα ζούμε τότε. Και κανεί δεν θα μα θυμάται. Αλλά δεν πειράζει. Ζήσαμε όπω τα πουλιά του ουρανού και δεν ζητήσαμε τίποτα. Όπω μερικοί μερικοί έμποροι και σφετεριστέ φιλία. Μην πίνει άλλο. Τι θα αφήσουν αυτή στην ανθρωπότητα, τίποτα. Και ο πλούτος του θα διασκορπιστεί και η δύναμή του θα εκπέσει. Η αρπακτικότητα των κόπων και των γυναικών των άλλων θα τα μυθούν με λύθη. Αυτό θα είναι το τέλος τους. Πώς έγινε ο κόσμος. Ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό. Είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης και εδώ μαζί με τη συγκυβερνήτριά μου και με το αόρατο ημιεξωγήινο πλήρωμά μας βρισκόμαστε στο μυστικό διαστημικό σταθμό σε μια περιστροφή γύρω από τη γη προσπαθώντας να διαπεράσουμε το σκοτεινό πέπλο της γης που έχει στήσει η, δύναμη, η σκοτεινή δύναμη κατοχή τη γης για να έρθουν οι συχνότητές μας μέχρι το Internet Radio Albedo 14 που τις αναμεταδίδει κάθε Τρίτη στις 8 πλέον και όχι στις 10, στις 8 ε, προς εσάς τους συνταξιδιώτες μας όπως σας έχει επιλέξει το αόρατο κολέγιο και δει η συγχρονικότης του Radio Nowhere, του ραδιοφωνικού σταθμού που εκπέμπει από το πουθενά και δεν μπορεί ο εχθρός να ανακαλύψει την πηγή της εκπομπής. Ταυτόχρονα η συγκυβερνήτριά μου με τις ικανές μανούβρες της μας κάνει αόρατους για τους εχθρούς μας που προσπαθούν να μας εντοπίσουν και να μας καταρρύψουν. Αντίθετα εμείς ρίχνουμε εκεί κάτω τις εκπομπές μας όπως και σήμερα που κάνουμε μια πρωτοχρονιάτικη εκπομπή για το ευτυχές νέο έτος 2024. Είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης. Και εσείς που με ακούτε, ακούγατε νωρίτερα που έλεγα για τον Σταύρο Τσιόλη, τον εκλειπών Έλληνα σκηνοθέτη. Ε, έχει κάνει και μια άλλη ωραία ταινία, θυμήθηκα τώρα, το «Φτάσαμε» που έχει μια ωραία σκηνή που θέλω επίσης να σας παίξω. Ε, μπαίνω στον πειρασμό και παίζω δύο σκηνές από τις ταινίε του ε, γιατί τις θεωρώ συνθηματικές ε, για το πώς ε, πρέπει να ρυθμιστούμε για τη νέα χρονιά του 2024. Η σκηνή είναι η εξής, είναι ε, δύο γύφτη στους οποίους μιλάει ο φιλόσοφος της υπόθεσης και τους λέει αν μάθετε ποτέ την αλήθεια τα μαλλιά σας θα σπρίσουν σε μια νύχτα. Ακούστε τι λέει, ακούει κανείς εκεί έξω. Όταν μπήκατε μέσα μήπως είδατε την γριά. Εμείς είδαμε γριά. Πάει εδώ στο γκρέμιο. Ανάβει ρίσει το παιδί της. Τι κακομήρα. Ποια κακομήρα Κώστα. Εδώ που καθόμαστε έγινε η μάχη κατεβαίνει ο Κιουταχή με 10.000 Τούρκου και Αιγυπτίου και αφήνω ο Θανάσιο 13 παλικάρια καραούλι. Και αυτά αντί να φύγουν που ήταν το στρατό, κάθονται και πολεμάνε. Και νικήσανε. Σκοτωθήκανε. Και πόσο χρόνο είναι αυτή η γριά, Ρελάκη. Από το 1821 κανονικά πάνω από 200 χρονών. Άσε μας, Ρελάκη, μας δουλεύετε εσύ και εμείς εδώ χάμω. Ρε, γιατί σας δουλεύω. Γιατί δεν πιστεύετε σαν εξήγητα πράγματα. Πλάκα μα κάνει. Μπορείτε να μου εξηγήσετε εσεί γιατί τη νύχτα πέφτει σκοτάδι. Για να πιένει ο κόσμο να κοιμάται. Όχι. Γιατί φεύγει ο ήλιο. Έτσι σου είπανε. Ο ουρανό έχει δισεκατομμύρια ήλιου. Γιατί δεν το φωτίζουν και τη νύχτα. Πού κρύβεται το σκοτάδι και μπάψε μια στιγμή κατεβαίνει και πλακώνει τη γη. Για πε μα εσύ να μαθαίνουμε. Εσύ να μα πει που λε ότι δουλεύουμε εδώ χάμω. Εγώ να κάτσω να σου πω εσένα. Για κοροϊδο ψάχνει. Αν μάθετε ποτέ την αλήθεια, τα μαλλιά σας θα σπρίσουν σε μια νύχτα. Δεν τα στεναχωρείς, ε! struggle making trouble half your life, making it right. One day I'm the exception. Most days I'm just like most. Some days I'm headed in the right direction, and some days I ain't even close. I'm a little bit steady, but still a little bit rolling stone. I'm a little bit heaven, but still a little bit flesh and bone. Little found, little don't know where I am. I'm a little bit holy water, but still a little bit burning man. Burning. crazy sometimes, yeah, but now I don't stay near as long. I'm a little bit steady, but still a little bit rolling stone. I'm a little bit heaven, but still a little bit flesh and bone. Little foul, little don't know where I am. I'm a little bit holy water, but still a little bit burning man. Burning. should choose. If we pass in the night, then just hand me a light and tell me you burn just like me. I'm a little bit steady, but still a little bit rolling stone. I'm a little bit heaven, but still a little bit flesh and bone. Little foul, little don't know where I am. I'm a little bit holy water, but still a little bit burning man. Isn't it a place you can get to by a boat or a train? Is far, far away. Behind the moon. Beyond the rain. Somewhere over the rainbow. Way up <laughs> high. There's a in a lullaby somewhere. Ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό. Είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης και μαζί με τη συγκυβερνήτριά μου εκπέμπουμε σήμερα μια πρωτοχρονιάτικη εκπομπή, ένα πρωτοχρονιάτικο σοου προς όλους τους συνταξιδιώτες μας για την καλή χρονιά του 2024. Και όπως κάθε τρίτη τη νύχτα στις 8 εκπέμπουμε και κάτω τις συχνότητές μας που αναμεταδίδονται από το Internet Radio Albedo 14. Και αυτοί που μας ακούν, μας ακούν. Ο έχων ότα, ακουέτο. Και είμαστε εδώ για να στείλουμε μερικά μηνύματα για την πρωτοχρονιά. Ένα από τα βασικά είναι ότι δεν πρέπει να χάσουμε την αξιοπρέπειά μας. Δηλαδή το γεγονός ότι είμαστε άξιοι Μία έννοια που έχω παρατηρήσει ότι έχει χαθεί, που ήταν πολύ βασική στο παρελθόν, σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας, είναι αυτό που λέμε το nobility. Ε, δεν είμαστε πλέον, δεν το αξιολογούμε σωστά, το noble, που αν θα θέλαμε να το μεταφράσουμε κυριολεκτικά στα ελληνικά, είναι αυτός που έχει τιμή. Η τιμή τιμή δεν έχει και χαρά στον που την έχει. Είναι ο έντιμος. Ε, δηλαδή ο ευγενής, δηλαδή ο ιδιαίτερος αξιοπρεπής, ακέραιος άνθρωπος. Χάνεται. Μην χάνετε το nobility, το noble. Δεν είναι κάτι που το είχαν απλά οι υπότες και ήταν noble. Ε, αλλά ο, ο κάθε άνθρωπος πρέπει να είναι έτσι και πρέπει να αγωνίζεται ενάντια σε όλες τις αντικσοότητες για το καλύτερο, για να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για τον εαυτό μας και για τους άλλους και για τη ζωή μας και για τον κόσμο εδώ που βρισκόμαστε. Θα μου πείτε μπορούμε λίγα, η απάντηση είναι το κάνετε αυτό το λίγο που μπορείτε. Ο καθένας ό,τι μπορεί πρέπει να κάνει. Και αυτό μου θυμίζει ε, αυτή την παλαιότατη πεποίθηση της φωτεινής θετικής παράταξης στο μυστικό πόλεμο ότι είναι καλύτερα να ιτηθείς παρά να μην κάνεις τίποτα. Προσέξτε τι λέω, είναι καλύτερα να ιτηθείς από το να μην κάνεις τίποτε. Το σύνθημα είναι defeat beats in action. Η ήττα κερδίζει την αδράνεια. Αυτό εμένα προσωπικά μου θυμίζει ε, μια ομιλία της φωτεινής θετικής παράταξης στο μυστικό πόλεμο που ακούστηκε κάποτε στις αρχές του, 20ου αιώνα από τον πρόεδρο, τον θρηλυκό πρόεδρο των ΗΠΑ, τον Θείοντορ Ρούσβελτ. Προσέξτε, όχι τον Φράγκλιν Ντελάνο Ρούσβελτ που ήταν ε, στην περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, πιο πριν. Ο θρηλυκός Θίοντορ Ρούσβελτ είχε ε, την ε, ε, ομιλία του που έχει μείνει γνωστή ως «The man in the arena», ο άνθρωπος στην αρένα και έλεγε ότι «The credit belongs to the man who is actually in the arena». Δηλαδή η τιμή πηγαίνει στον άνθρωπο ο οποίος είναι στα αλήθεια μέσα στην αρένα whose face is marred by dust and sweat and blood, που το πρόσωπό του είναι σημαδεμένο από σκόνη, υδρότα και αίμα, who knows the great enthusiasms, the great devotions, που γνωρίζει τους μεγάλους ενθουσιασμούς και τις μεγάλες αφοσιώσεις, στον ακέραιο άνθρωπο δηλαδή, τον φωτεινό άνθρωπο, and spends himself in a worthy cause, και ξοδεύει τον εαυτό του σε έναν άξιο σκοπό. Δεν έχει σημασία η κατάληξη του σκοπού. Είναι ο άξιος σκοπός που μας καλλιεργεί και μας κάνει καλούς και φωτεινούς ανθρώπους και τελικά ήρωες. Who at best, if he wins, που στην καλύτερη περίπτωση λέει αν νικήσει, knows the thrills of high achievement. Γνωρίζει, λέει, το συνεπαρμό της ε, υψηλής επίτευξης. And if he fails, και αν αποτύχει, at least fails while daring greatly. Τουλάχιστον άμα, και άμα χάσει, ητάται καθώς τολμάει πολύ. Ε, δηλαδή. So that his place shall never be with those cold and timid souls. Έτσι ώστε η θέση του λέει δεν θα είναι ποτέ ανάμεσα, ακόμα χάσει. Δεν θα, μανιτηθεί, δεν θα είναι ποτέ η θέση του ανάμεσα σε εκείνες τις ψυχρές και κακόμοιρες ψυχές who know neither victory nor defeat που δεν γνωρίζουν τίποτα ούτε για την νίκη ούτε για την ήττα. Αυτούς δηλαδή που είναι αδρανείς. Αυτόν τον ε, καταπληκτικό λόγο τον επανέλαβε λίγο πριν πεθάνει και ίσως να ήταν και ένας από τους λόγους. Πολλοί ήταν οι λόγοι που τον δολοφόνησαν το επανέλαβε την ομιλία αυτή του Θείοντορ Ρούσβελτ για να μνημονεύσει ακριβώς τη φωτεινή θετική παράταξη ο ε, πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο πιο αγαπημένος από όλου, ο ε, Ρόμπερτ Κέννεντι. Ακούστε τον Κέννεντι να λέει για τη θρηλυκή ομιλία του Θείοντορ Ρούσβελτ «The Man in the Arena». Και αυτό ας είναι το σύνθημα που εκπέμπει ο μυστικός διαστημικός σταθμός σε όλους σας για το 2024. Ακούει κανείς εκεί έξω. Theodore Roosevelt once said, The credit belongs to the man who is actually in the arena, whose face is marred by dust and sweat and blood, who knows the great enthusiasms, the great devotions, and spends himself in a worthy cause, who at best, if he wins, knows the thrills of high achievement, and if he fails, at least fails while daring greatly, so that his place shall never be with those cold and timid souls who know neither victory nor defeat. Ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό. Είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης και σήμερα τη νύχτα όπως κάθε τρίτη τη νύχτα στις 8 εκπέμπουμε τις συχνότητές μας εκεί κάτω που αναμεταδίδονται τελικά προς τους συνταξιδιώτες μας από το Internet Radio Albedo 14. Είμαστε εδώ με τη συγκυβερνήτριά μου και φτιάχνουμε για σας ένα πρωτοχρονιάτικο σοου με νόημα. Και αυτές τις μέρες άκουγα κάποιους ύμνους ε, τους οποίους ε, έψελνε ο ρωσικός στρατός στην, ε, ε, στο μεγάλο καθεδρικό του Αγίου Πέτρου. Μου έκαναν μεγάλη εντύπωση και θέλω να τους εκπέμψω πίσω και ταυτόχρονα να πω μία από τις ευχές μου για τη φωταγωγία του σκότους. Εύχομαι τη γενναιότητα και την αρετή σε όλους όσους αντιμετωπίζουν υπέρμετρες δυσκολίες, δυστυχίες και βάσανα καμία δυσκολία, καμία δυστυχία, κανένα βάσανο δεν είναι πιο δυνατά από τη γενναιότητά μας και την αρετή μας. Δεν θα έπρεπε να είναι. Πρέπει να είμαστε αξιότεροι των περιστάσεων και των συνθήκων, σοφότεροι, θετικότεροι, φωτεινότεροι. Να είμαστε άξιοι του δημιουργού μας, καλύτεροι από το χειρότερο που ζούμε εδώ πέρα. Και αυτό είναι η αληθινή άξιο πρέπεια. Πρέπει να είμαστε άξιοι. Εύχομαι κανείς να μην το ξεχνάει αυτό, ό,τι και αν του συμβαίνει και να πορευθεί από το σκότος στο οποίο βρίσκεται προς το φως. Το εκρεμές φίλοι μου συνταξιδιώτες μου αντιστρέφει πάντα μα πάντα την πορεία του μέσα στο βαθύτερο σκοτάδι και το φως χαράζει από μακριά και εκστρατεύει προς την τελική νίκη. Με τα μάτια της γνώσης, της αγάπης, της πίστης και της ελπίδας έρχεται η σωτηρία του κόσμου και μπορείς να βλέπεις αυτό το απόμακρο φως μες στο πυκνό σκοτάδι. Έρχεται, το φως έρχεται και έρχεται μαζί με τη σωτηρία του κόσμου και η προσωπική σου σωτηρία. Εμείς είμαστε ο στρατός σωτηρίας. Εμείς είμαστε αυτή η ανανεωμένη ελπίδα, αυτή η φωτεινή δύναμη την οποία την έχουμε μέσα μας και έτσι μπορούμε να τη διακρίνουμε τελικά και έξω από μας. Αν δεν τη βλέπεις έξω από σένα και απογοητεύεσαι είναι γιατί δεν την έχεις μέσα σου. Κάνε κάτι. Επίγον. Είναι μέσα στο σκοτάδι που πρέπει να φωτίζουμε. Πρέπει να διακρίνουμε και έξω από μας αυτό το φως και τη δύναμη αυτή και να την προσελκύσουμε τελικά προς ενίσχυσή μας. Αν έχουμε φως. Αν είμαστε με την παράταξη του φωτός, είναι μέσα στο σκοτάδι που πρέπει να φωτίζουμε, διότι τότε είναι που δικαιώνει το φως τον εαυτό του. Άλλη δικαίωση δεν έχει. Αν όλα είναι κακά, εσύ εδώ εκπροσωπείς το καλό. Τι θα κάνεις. Μην αφήνεις το καλό να χαθεί επειδή όλα είναι κακά και γίνεις και εσύ κακός. Όπως έλεγε και ο Elvis Presley, When things go bad, don't go with them. Όταν τα πράγματα γίνονται τα χειρότερα, γίνονται κακά, μην πας μαζί σου μαζί τους. Η κατάσταση δηλαδή είναι η χειρότερη. Αυτός που συμβαδίζει με τα χειρότερα είναι ο χειρότερος. Είσαι. Μπορεί να βρισκόμαστε, όπως λένε πολλοί, στη χειρότερη θέση και εποχή, αλλά τότε είναι που πρέπει να αποδείξουμε στον εαυτό μας και στους άλλους την ποιότητά μας και να μπορούμε κάποτε να πούμε πως όταν τα πράγματα ήταν τα χειρότερα, εμείς ήμασταν οι καλύτεροι. Και υπάρχει και κάποιος άλλος που θα το πει αυτό. Αυτό είναι ένα από τα μηνύματα που εκπέμπω στα βιβλία μου για το μυστικό πόλεμο. Το παραμικρό που κάνουμε είναι πολύ σημαντικό διότι είναι αιώνιο. Συνειδητοποιήστε για ποιο πράγμα μιλάω. Το παραμικρό που κάνουμε είναι πολύ σημαντικό διότι είναι αιώνιο με τον τρόπο του και μετράει πάρα πολύ το πώς ζεις και πώς είσαι με τον εαυτό σου αυτή τη στιγμή γιατί θα υπάρξει άλλη. Κάνε πάντα ό,τι καλύτερο μπορεί εκεί που είσαι με αυτά που έχει. Άλλο ένα σύνθημα του Θείοντο Ρούσβελτ κατά σύμπτωση, αν και δεν υπάρχουν συμπτώσει. Κάνε το καλύτερο που μπορεί. Γίνε το καλύτερο που μπορεί. Πρέπει να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και στα χειρότερα να είμαστε οι καλύτεροι. Και έτσι είναι άλλωστε που επιβιώνει το καλό μέσα από τι κακουχίε και υπάρχει ακόμη. Αλλιώ δεν θα υπήρχε πουθενά. Αναλογιστείτε το. Και αυτό είναι η πάντα ανανεωμένη ελπίδα μας που έλκει το φως τελικά και δέχεται ενίσχυση εξάνωθεν και που κάνει την ελπίδα να μην πεθαίνει ποτέ, δηλαδή την καλή ποιότητα να μην χάνεται. Εσύ είσαι η ελπίδα σου. Εσύ είσαι η ελπίδα των δικών σου ανθρώπων, των αγαπημένων σου. Μη σβήσεις, πρόσεχε. Εσύ είσαι το μικρό αληθινό φως μέσα στο σκοτάδι. Σκεφτείτε λίγο, η φλογίτσα από ένα σπίρτο κατανικά όλες τις στρατιές του σκότους. Μπορείς να περάσεις με ένα κουτί σπίρτα ένα σκοτεινό δάσος. Εσύ είσαι το μικρό αληθινό φως μες στο σκοτάδι. Σε σένα θα έλθει το μεγάλο φως εξάνωθεν για να σε πάρει να συμμετέχεις στη φωταγωγία του σκότους. Αυτός είναι ο μυστικός πόλεμος. Ακούει κανένας εκεί έξω. the Lord. το μυστικό διαστημικό σταθμό. Είμαι ο Παντελή Γιαννουλάκη και εκπέμπουμε από το μυστικό διαστημικό σταθμό μαζί με τη συγκυβερνήτριά μου εκεί κάτω στι συχνότητέ μα για να τι ακούσετε όσοι μπορείτε να τι ακούσετε από του συνταξιδιώτε μα. Εκπέμπουμε ένα πρωτοχρονιάτικο σόου με νόημα. Και να θυμάστε για το 2024. Οι Ινδιάνοι λένε ότι ο αετός δεν έρχεται αν δεν τον καλέσεις. Δεν έρχεται από μόνος του, πρέπει να τον καλέσεις, έτσι λένε. Και έχουν ένα παραδοσιακό τραγούδι, το οποίο θα σας το βάλω τώρα από τους Red Shadow Singers, ε, που το τραγουδούν σε ένα powwow, δηλαδή σε μια Ινδιάνικη συγκέντρωση όπου εκεί χορεύουν και τραγουδούν τα τραγούδια τους, το Eagle Song, το οποίο τραγουδιέται συνήθως ε, στις αρχές του χρόνου για να καλέσουν τον αετό να έρθει από εκεί ψηλά εδώ κάτω και να τους δώσει τη δύναμή του και την νέα όραση την όραση από ψηλά την όραση την μακριά του αετού ο αετός λοιπόν φίλοι μου δεν έρχεται αν δεν τον καλέσεις σας εύχομαι να καλέσετε τον αετό το 2024 και να έρθει για όλους σας. The Eagle Song by the Red Shadow Singers από το μυστικό διαστημικό σταθμό. Μας ακούει κανείς εκεί έξω. Ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό. Είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης και εκπέμπουμε το πρωτοχρονιάτικο σόου μας προς συνταξιδιώτες ευτυχές το νέο έτος 2024. Εκπέμπουμε όπως κάθε τρίτη στις 8, νέα ώρα, 8 η ώρα, από το ιντερνετ Radio Albedo 14 να μεταδίδονται οι συχνότητές μας. Το ημερολόγιό μας γράφει 2024 πλέον. 23 χρόνια μετά την Οδύσσια του διαστήματος 2001. Η επιδημία COVID στο πρόσφατο παρελθόν ανέτρεψε και το πρόγραμμά μας για διαστημικό απικισμό όπως βλέπετε. 41 χρόνια μετά τον τίτλο του 1984 του George Orwell, το οποίο όλοι πλέον αγαπούν να αναφέρουν, αλλά σας διαβεβαιώνω δεν το έχει διαβάσει κανένας και δεν γνωρίζουμε βέβαια ότι το 1984 είναι απλώς ο αναγραμματισμός του 1948, της, του έτους δηλαδή κατά το οποίο έγραψε ο Τζορτζ Οργουέλ το 1984 και το οποίο αναφερόταν κωδικά, συνθηματικά, μεταφορικά, όπως θέλετε πείτε το, στην, ε, στο απολυταρχικό καθεστώς της Σοβιετικής Ένωσης και ο μεγάλος αδερφός φυσικά ήταν ο μεγάλος πατερούλης, ο Στάλιν. Αυτά για να ε, θυμηθούμε λίγο και κάποια πράγματα που τα ξέρετε λάθος ή δεν τα ξέρετε. Βρισκόμαστε το 2024 αρκετά χρόνια πλέον μετά τις χρονολογίες τις οποίες διαδραματίζονται πολλές αγαπημένες ταινίες επιστημονικής φαντασίας. Το Blade Runner, το Back to the Future και άλλα. Και αιώνες μετά τη δεκαετία του 1980, κατά την οποία ε, στη δική μου γενιά η ονειροπόλα νεανική μας προσδοκία περίμενε μέχρι το 2000, το οποίο ήταν μια χρονολογία εντελώς science fiction, περίμενε υπτάμενα αυτοκίνητα για όλους, ιδιωτικό virtual reality, απικισμό του Άρη και της Ελλήνης, αποτυχία των social δικτατόρων που θέλουν ουτοπική παγκόσμια διακυβέρνηση, θεραπεία του καρκίνου, έβρεση μεθόδου του μπλοκαρίσματος για το ένζυμο U που προκαλεί τη γύρα στον άνθρωπο, δηλαδή του ελεξιρίου της Αθανασίας, Αρχαιολογικές υπερβάσεις που ανατρέπουν την ιστορία του κόσμου, ρομπότ στην καθημερινή υπηρεσία μας που θα καταργήσουν τη δουλειά για όλους, ολογράμματα αντί οθονών, ελεύθερη ενέργεια και πάρα πολλά άλλα. Ας μην συνεχίσω την θλιβερή λίστα. Το νέο μέλλον όμως τώρα είναι εδώ. Το νέο μέλλον που αντικατέστησε το παλιό μέλλον. Το νέο μέλλον είναι εδώ και πλέον οι αλγόριθμοι θα αποφασίζουν για σένα τις επιλογές σου για τα πάντα μέχρι και για το τι χαρτί υγεία σου ταιριάζει. Αυτό είναι το AI που περιμένατε και όχι τον HAL ή το Skynet ή τις πολύχρωμες φαντασίες του Spielberg για παράδειγμα. Θα τρως έντομα και μπιφτέκια από φύκια. Θα απαγορευτούν οι αγροτικές καλλιέργειες, περιμένετε, γιατί πιάνουν πολύ χώρο και η κτηνοτροφία θα απαγορευτεί επίσης για να μην κλάνουν οι αγελάδες και αυξάνουν τη θερμοκρασία του πλανήτη. Η βενζίνη σταδιακά θα στοιχίζει ως το αυτοκίνητο για να το εγκαταλείψεις και να πηγαίνεις με ηλεκτρικά πατίνια για να μην προβληματιστούν οι θαλάσσιες χελώνες και οι επενδύσεις για ανεμογεννήτριες παντού. Ο παγκόσμιος πόλεμος που όλοι περιμένουν θα μάχεται πλέον μέσα σε μία μόνο χώρα, όπως περίπου γίνεται με τους παιδότοπους. Εδώ έχουμε πλέον έναν πολεμότοπο. Θα κάνεις τα εμβόλια γενετικής μηχανικής για να μην πεθάνεις για να μην σε απολύσουν και θα πεθαίνει ξαφνικά επειδή τα έκανε. Σταδιακά όλε οι ταινίε και όλε οι τηλεοπτικέ σειρέ θα σεναριογραφούνται και θα παίζονται από ομοφυλόφιλου φυσικά, καλή του ώρα, και επίση όλοι οι λευκοί ήρωε θα γίνουν μαύροι. Π.χ. ο Αχηλέα, ο Ηρακλή, ο Ρόμπιν Χουντ, ο Βασιλιά Αρθούρο, όλοι. Ενώ οι Αμερικάνοι υπουργοί που κάποτε ήταν γεράκια, τώρα θα είναι τραβεστοί μαζί και ο διαπλεκόμενο γέρος Γερμανός που διοικεί το World Economic Forum. Τρέμεται ο παππού σου πλέον θα λέγεται γονέα Α του γονέα Α. Αυτό θα σταματήσει και την κουβέντα περί προπάπων και προγόνων τελείω λόγω του γλωσσοδέτη. Δεν θα μπορεί να πει ο γονέα Α του γονέα Α του γονέα Α του γονέα Α. Οι επίσημοι δεν θα ορκίζονται φυσικά στο Θεό, αλλά στην ιδεολογία του. Οπότε δεν του δεσμεύει ηθικά τίποτε. Τα παιδιά στην πρώτη δημοτικού θα διδάσκονται, ή μάλλον ήδη διδάσκονται, πώ να αλλάξουν φίλο, πώ να μην είναι άνθρωποι μεθαύριο και πάει λέγοντα ενώ εσύ νομίζεις ότι ο υπερπληθυσμός ανακόπτεται από τις πέτρες της Τζόρτζα που μας άφησαν χρόνους και όχι από τα αγόρια που έχει αλλάξει η φωνή τους αν τα ακούς τους δρόμους πως μιλάνε. Θα στέλνει φυσικά SMS στην κυβέρνηση που θα θέλει να βγει από το σπίτι σου. Δικαιολογίε θα υπάρχουν συνέχεια γι' αυτό. Θα έχει όριο κατάσχεση στον τραπεζικό σου λογαριασμό και σε λίγο καθόλου μετρητά πια. Τα κινητά έξυπνα τηλέφωνα που τελικά ήταν το μόνο αληθινό μέλλον που μας περίμενε και δεν το είχαμε φανταστεί τα κινητά τηλέφωνα. Θα σε παρακολουθούν τα κινητά και θα σε ακούνε τι λες για να σου προβάλλουν αμέσω μετά διαφημίσεις για αυτά που έλεγες. Ε, ή νομίζετε δεν συμβαίνει ήδη αυτό. Και οι επιστήμονε φυσικά θα σου λένε ότι δεν υπάρχει συνείδηση, δεν υπάρχει πνεύμα, δεν υπάρχει ψυχή, δεν υπάρχει Θεό, δεν υπάρχει τίποτε πέρα από την στατιστική του. Όπω του βολεύει βέβαια. Όλοι οι άνθρωποι βέβαια που πεθαίνουν κάθε μέρα ξαφνικά στα καλά καθούμενα εδώ γύρω είναι ασχολίαστοι. Δεν υπάρχει σύμπαν. Ε, από την άλλη υπάρχει και επιδημία παράνοια να αμαθών στην Ελλάδα, ειδικά ότι η γη είναι επίπεδη, άκου να δεις. Ακόμα και τα UFOs είναι τελικά, το λύσαμε το μυστήριο, είναι απλά κινέζικα μπαλόνια τελικά, που όταν πέφτουν εξαφανίζονται. Οι 29 κατασκευαστές πλυντηρίων ξέρουν, εσύ όχι. Και αν δεν κάνεις ό,τι σου λένε, είσαι ψεκασμένος με κατσαριδοκτόνο που είναι το όνειρό τους. Ο Χαράρι λέει θα γίνουμε θεοί και εννοεί τους χρηματοδότες του και την πεφωτισμένη ελίτ καθώς εσύ θα συνεχίζεις μέσα στην ηλεκτρονική πια λάσπη. Τέλος πάντων, όλοι περιμένουν το τέλος από την αποκάλυψη του Ιωάννη. Τέλος πάντων, το νέο μέλλον όμως είναι εδώ. Αργήσατε λίγο, το φαγητό έχει κρυώσει, αλλά καλώς ήρθατε στο μέλλον. Κάπου έχουμε μια θέση και για σας στην κάτω γαλαρία. Ε, αυτό που δεν έχει προσέξει κανείς βέβαια είναι ότι μέσα στο μέλλον είναι το παρελθόν, το οποίο επαναλαμβάνεται. Το μέλλον, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις και τη συνεχή προπαγάνδα, ανήκει στους τραπεζίτες, στο AI, στα νοσοκομεία, στους ψυχανόμαλους, στο Dawkins, στο cancel culture και στους μαοικούς ταλινικούς μεταμοντερνιστές, στον Μάλθους και στον Μάσκ, στους επιστημονιστές, στο Nice δηλαδή, όσοι ξέρετε από αυτά, στους Πακιστανού και στους Ινδούς φυσικά που έχουν ξεπεράσει τους κινέζου πλέον σε πληθυσμό, στα κινέζικα sweatshops, για χάρη του κράτους βέβαια, στην πράσινη ανάπτυξη, δηλαδή τα χόρτα που θα αναπτύσσονται στα ερήπια. Ε, στις κατσαρίδες φυσικά, στα όρη και στα άγρια βουνά για σένα, no wifi, 0G και θα το παρακολουθείτε με κάποιο τρόπο το μέλλον στο YouTube. Ο μυστικό πόλεμο δεν άρχισε τώρα στου ταξιδιώτε μου, ούτε τελειώνει με όλα αυτά. Απλά βγήκε στην επιφάνεια και λίγο ψηλότερα ομολογουμένω και σου καλύπτει τον ήλιο η κορυφή του παγόβουνου και η σχετική δυσαρέσκεια του Διογέννη. Πρέπει να μάθετε όμω τα πάντα για το μυστικό πόλεμο επιγόντω. Όπω ήδη βλέπετε, καμία ευθύνη δεν υπάρχει για κανέναν άλλον εκτό από σένα τον ίδιο. Ενημερωθείτε γι' αυτό, μπείτε στο ε, website, στην ιστοσελίδα του περιοδικού Strange και βρείτε τους δύο τόμους του, του έργου μου «Ο μυστικός πόλεμος». Υπάρχει και η αντίσταση συνταξιδιώτες μου. Εδώ τώρα στο μέλλον που θα συνεχίσει να αντιστέκεται στο μέλλον των σκοτεινών μελλοντολόγων που θέλουν να σας παρουσιάσουν τα παρανοϊκά δαιμονικά του σχέδια ως ολοκληρωμένα. Δηλαδή να σας φέρουν πρωτοτελεσμένο γεγονότων και καλά. Ενώ απλά η κατευθυνόμενη πληροφόρηση είναι το ίμιση του παντός. Άμα δεν το ξέρετε το μαθαίνετε τώρα. Μια νέα πρωτότυπη καλή συμβουλή αντίστασης από μένα και από το Μυστικό Διαστημικό Σταθμό και το αόρατο κολέγιο είναι αυτή η πρωτότυπα καλή συμβουλή. Αντισταθείτε στην πληροφορία. Καθώς έρχεται προς εσάς, αναρωτηθείτε από πού έρχεται, πού πάει και γιατί. Φίλοι μου, η καλή πληροφορία είναι η νεκρή πληροφορία. The good information is the dead information. Η χθεσινή. Προτείνω λοιπόν να αντισταθούμε στο κακό μέλλον με το καλό παρελθόν. Είναι μια καλή αρχή. Τι λέτε. Resistance. Μα ακούει κανείς εκεί έξω. Ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό. Είμαι ο Παντελή Γιανουλάκη και μαζί με τη συγκυβερνήτριά μου φτιάχνουμε για εσά σήμερα, όπω κάθε Τρίτη στι 8, μέσω του albedo14.com που αναμεταδίδει τι συχνότητε που στέλνουμε στη γη για του συνταξιδιώτε μα, εκ μέρου του Radio Nowhere και του Αουρά του Κολεγίου, εκπέμπουμε σήμερα το πρωτοχρονιάτικο σοου του μυστικού διαστημικού σταθμού για να σα ευχηθούμε με νόημα. Καλή χρονιά το 2020. 24. Και ε, θυμήθηκα, πάντοτε αναζητώντας το αυθεντικό, τα προσφυγικά κάλαντα. Υπάρχουν και τέτοια. Γιατί ξέρετε, και εμείς εδώ που είμαστε, είμαστε πρόσφυγες, δεν είμαστε στα αλήθεια από εδώ. Ερχόμαστε από αλλού και πηγαίνουμε αλλού. Είμαστε πρόσφυγες εδώ πέρα που είμαστε, στον πλανήτη μας. Αλλά αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση την οποία ε, ελπίζω καλά να είμαστε το 2024 και θα την κάνουμε τη συζήτηση αυτή. Θυμήθηκα λοιπόν ε, υπάρχει στην Χαλκιδική κοντά στη Θεσσαλονίκη η Νέα Φώκαια ε, η οποία προέρχεται το όνομα από την Φώκαια της Μικράς Ασίας. Όλα, όλα τα νέα που βλέπετε στα τοπονύμια είναι, υπάρχουν γιατί τα τοπονύμια αυτά είναι τοπονύμια από τις χαμένες πατρίδες στην Μικρά Ασία που ήρθαν οι πρόσφυγες και ξαναφτιάξανε το χωριό τους και υπάρχει αυτό το νέα μπροστά. Έτσι λοιπόν στη Νέα Φώκια, στη Χαλκιδική, είναι, προέρχονται από τη Φώκια της Μικράς Ασίας. Η Νέα Σμύρνη, ε, τα Νέα Μουδανιά, η Νέα Χίαλος κλπ. Ε, βρήκα λοιπόν τα προσφυγικά κάλαντα, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία. Ε, είναι ηχογραφημένα πολύ παλιά, αμέσως μετά την Μικρασιατική καταστροφή, ένα-δύο χρόνια μετά, ε, αυτός που ηχογράφησε τα κάλαντα αυτά, τα ηχογράφησε από μια γυραιά κυρία που τα τραγουδάει, ε, κάπου εκεί σε ένα προσφυγικό καταβλισμό του Πειραιά. Και θέλω να σας βάλω τα προσφυγικά κάλαντα, τα οποία έχουν στίχους που δεν τους περιμένετε, είναι τελείως διαφορετικοί, η παράδοση είναι τελείως διαφορετική από αυτήν που νομίζετε και μεταφέρει πάντοτε μηνύματα. Τα κάλαντα λοιπόν των ημέρων ας είναι μεταξύ άλλων ναι, για να μην ξεχνιόμαστε και τα προσφυγικά κάλαντα από τη Μικρά Ασία. Μα ακούει κανείς εκεί έξω. Άρχι μια κι άρχι χρόνια δεν έχουμε παρηγοριά κι άρχι κι αρχι καλός μας χρόνος Εξόριν, εξοριστήκε ο κόσμος και εκεί που βγήκε ο Χριστός ήρθε και μαλλικό στρατός. Μες στη, μες στη μικρά και μάσκα και μασκά να και που να στήσω με φωλιά όσαν τα έρημα πουλιά. Όλοι, όλοι μας κυνηγούνε και δε και δε φταίνε να μας δούμε την Γεια Σόφια, θα θα με καμπάνες να βγουν τα μισό φεγγάδα». φεγγάρα. Να στη, να στηρίξουν λαμπάδες να βγουν οι Τούρκια τα δάμια, Να φύγει. Να φύγουν και οι χοντζάδες, να έρθουν τα Ελληνοπέδα με τους, με τους πατριαρχάδες τότε θα, τότε θα έχουμε ελπίδα πως θα, πά, πως θα πάμε στην πατρίδα και του χρόνου έτσι πολλά. Well, then I still want one question answered to my satisfaction. Why? Not a list of possible miracles, but a simple, basic, understandable why that overrides all danger. And let's not kid ourselves that there is no potential danger in this. They used to say that if man were meant to fly, he'd have wings. But he did fly. He discovered he had to. I don't believe we can stop. In fact, through all our existence, the frightened and faint hearted have been warning men not to push any further, not to learn any more, not to hope, grow, and exceed themselves. I don't believe we can stop. I don't believe we're meant to. Do you wish the first Apollo mission hadn't reached the moon? Or we hadn't gone on to Mars and then the nearest star? That's like saying you wish that you still operated with scalpels and sewed your patients up with catgut like your great, great, great, great grandfather used to. I'm in command. I could order this. But I'm not. Because Dr. McCoy is right in pointing out the enormous danger potential in any contact with life and intelligence as fantastically advanced as this. But I must point out that the possibilities, the potential for knowledge and advancement is equally great. risk. Risk is our business. That's what the Starship is all about. That's why we're aboard her. Space, the final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its five-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before. everybody. It's Christmas time, and I want to wish you uh, a Merry Christmas and a Happy New Year. But more importantly, I, I, I wish uh, a, a, true fulfillment uh, for you for the year to come. Uh, our world is filled with uh, danger and apprehension, but it's also filled with joy and, uh, and victory. We can do so much this coming year about our world and about ourselves Let's all try to work together and do it. Merry Christmas. Happy New Year. Risk is our business. Ευχαριστούμε, Captain Kirk. Μακάρι μαζί σου όλοι μας και μαζί με τον Captain Nemo φυσικά να συνεχίσουμε το ταξίδι μας προς τα άστρα, προς το άγνωστο, γιατί αυτό που μετράει πάνω απ' όλα είναι η εξερεύνηση του αγνώστου. Όπως έλεγε και ο Edgar Allan Poe, To Dreaming Things No Mortal Ever Dare to Dream Before. Να ονειρευόμαστε όνειρα που κανένας θνητός δεν είχε τολμήσει να ονειρευτεί πιο πριν. Αυτό είναι το σύνθημά μας, το Impossible Dream του Don Quixote. Ακούστε, ε, από μόνοι σας, δεν θα σας το βάλω εγώ, ε, το Impossible Dream από το The Man of La Mancha, το soundtrack που το τραγουδάει ο Πίτερ O'Toole στην ε, συνταρακτική ταινία, την ομότιτλη, όπου εκεί ακούγεται το ε, ονειρικό άσμα, το impossible dream. Ε, τέτοια άσματα υπάρχουν πάρα πολλά φυσικά. Και θέλω να ακούσουμε έναν παλιό μας φίλο να μας εύχεται. Για, για ακούστε τον. Για, ακούει κανείς εκεί έξω. Hello. And greetings to you all, wherever you may be. And thank you as always. for your appreciation and help during my life as an actor. Three rings for the elven kings under the sky, seven for the dwarf lords in their halls of stone, nine for mortal men doomed to die, one for the Dark Lord on his dark throne in the land of Mordor, where the shadows lie, one ring to rule them all, one ring to find them, one ring to bring them all and in the darkness bind them in the land of Mordor where the shadows lie. touch turns to snow in my clutch. I'm too much. He's Mr. White Christmas. He's Mr. Snow. He's Mr. Icicle. He's Mr. Tenderloin. Friends call me Snow Miser. Whatever I touch turns to snow in my clutch. <laughs> never wanna know a day that's over 40 degrees. I'd rather have a 30, 20, 10, 5, and then it freeze. He's Mr. White, Christmas, he's Mr. Snow. That's right. He's Mr. Icicle. too much. <laughs> too much! across saw the light, and all the souls got fried. The Daleks were his plan, half Khaled, half robot, but the silly little man wound up getting shot. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to kill, exterminate, and slay. Jingle bells, Dalek bombs, we're to ruin your day spreading of sink plungers throughout the Milky Way. Gotta spend my Christmas with a Dalek and hug him underneath the mistletoe. If he's very nice, I'll feed him sugar spice and hang a Christmas stocking from his big lead toe. And when we both get up on Christmas morning, I'll kiss him on his chromium plated head. Take him in to say hi to mum and frighten daddy out of his bed. Merry Christmas. Merry Christmas. Happy Christmas. Happy Christmas. Merry Christmas. Christmas with a Dalek. And if I make him happy, he will stay. He'll go and twiddle his eye, and then my little Dalek will say, Merry Christmas, Christmas tree, Happy Christmas, mistletoe, Merry Christmas, Merry Christmas to you. Merry Christmas! I love you. Happy Christmas. You love eh. me. Merry Christmas. Merry Christmas. Ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό. Είμαι ο Παντελή Γιανουλάκη και μαζί με τη συγκυβερνήτριά μου σήμερα από το μυστικό σκάφο μα που περιστρέφεται στο διάστημα γύρω από τη γη, στέλνουμε εκεί κάτω τι συχνότητέ μα με ένα πρωτοχρονιάτικο σοου με νόημα. Για τους συνταξιδιώτε μας όπως τους έχει επιλέξει το Radio Nowhere, του ακροατέ μα, αν βέβαια μα ακούει κανεί εκεί έξω. Εκπέμπουμε τις συχνότητές μας που αναμεταδίδονται από το Internet Radio Albedo 14. Και εμείς οι strange άνθρωποι που μας ενδιαφέρει πολύ το paranormal έχουμε και ένα καινούριο βιβλίο από τις εκδόσεις Αόρατο το Κολέγιο, το νέο μου βιβλίο, το απόλυτο βιβλίο για το paranormal το οποίο μπορείτε να το αποκτήσετε από την ιστοσελίδα του περιοδικού Strange. Αν βάλετε περιοδικό Strange στο Google, είναι το πρώτο αποτέλεσμα που θα σας βγάλει και εκεί θα βρείτε ένα e-shop, βιβλία και εκεί θα ανακαλύψετε το νέο ογκώδες, ομολογώ, ε, βιβλίο που έχει τα πάντα για το paranormal, για το υπερφυσικό όπου μπορείτε έτσι να εξοικειωθείτε με αυτόν τον άλλο κόσμο ο οποίος είναι αληθινός και από τον οποίο προέρχονται όλα τα ανεξήγητα φαινόμενα. Από αυτή την άλλη πλευρά ακούμε σήμερα στο μυστικό διαστημικό σταθμό ευχές από άλλους κόσμους. Έχουμε να σας εκπέψουμε εκεί κάτω στη γη τη φωνή του J.R.R. Tolkien που τραγουδάει τις ευχές από τη χώρα των ξωτικών. Στην γλώσσα των ξωτικών την τραγουδάει ο γέρος Tolkien και από την άλλη πλευρά λοιπόν από τον κόσμο των ξωτικών έρχονται οι ευχές ακόμη και από τα ξωτικά για το 2024 για τους ε, stranger συνταξιδιώτες μας εκεί έξω. Και επίσης θέλουν να σας ευχηθούν και οι φάλαινες που τραγουδούν. Δεν ξέρω αν τις έχετε ακούσει ποτέ στα αλήθεια. Εγώ τις έχω ακούσει και είναι πραγματικά μαγευτικές οι φωνές τους. Τις άκουσα στις ακτές του Ειρηνικού στο περιβόητο ε, Bodega Bay. Εκεί που γύρισε τα, το The Birds, ο Hitchcock στην Καλιφόρνια. Ακούγονται τις νύχτες οι φάλαινες που περνάνε εκεί ανοιχτά του Bodega Bay και ακούς τα τραγούδια τους. Εδώ τώρα θα σας τα παίξουμε ηχογραφημένα και θα ακούσετε ακόμη και τις φάλαινες με τα ευχητήρια τραγούδια τους από έναν άλλο κόσμο υποβρύχιο, βαθιά, πολύ βαθιά, εκεί που δεν βρίσκεται κανείς παρά μόνο αυτά τα κήτη, τα οποία ακόμη και αυτά τραγουδούν. Ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό φίλοι μου με ευχές από την άλλη πλευρά, από άλλους κόσμους, πιο παρανόρμαλ από το νόρμαλ που έχετε συνηθίσει. Τον να σας τραγουδάει τις ευχές των ξωτικών και τις Φάλενες που σας τραγουδούν τις ευχές τους. Ακούει κανένας εκεί έξω αληθινά. Saariellan tällasi suurinnän. Injarun ottin arviralmeral aldron, Inja vilinti julmar vaan järmiormarille simmeru vuorivaa. Annune pelavardu telumar, nuloin ja sentin tilarielne, Omar jo aritarilirinään. i mani jordan an in kon va an in tin vardo var do o le fagna mare di alentari ortene ari gli arti erun nulla a sin nori allo caita mornie i val malennari in bemet Ari sientu pocala chiglio mio Sivan vana rommelovan vavalimar na marie na iruval ja valimar na elje iruval na morie. Ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό. Είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης και σήμερα τη νύχτα, όπως κάθε τρίτη τη νύχτα στις 8, νέα ώρα, όχι πλέον στις 10, στις 8, ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό όπου σήμερα live μαζί με τη συγκυβερνήτριά μου σε αυτή τη μεγάλη εορταστική εκπομπή, την ειδική εκπομπή κάνουμε ένα πρωτοχρονιάτικο σοου με νόημα για όλους εσάς τους συνταξιδιώτες μας όπως σας έχει επιλέξει σήμερα για να την ακούσετε το Radio Nowhere εκπέμποντας τις συχνότητές μας εκεί κάτω στη γη που αναμεταδίδονται από το Internet Radio Albedo 14 albedo14.com και έχουμε ένα μήνυμα προς εσάς μην παραδίνεστε να ακούτε τη φωνή της σιωπής όπου χωρίς τα παράσιτα του καθημερινού περιβάλλοντος σε μια ηρεμία, σε μια εστίαση μπορείτε να πάρετε τα μηνύματα που εκπέμπονται από το Radio Nowhere στη σιωπή είτε μέσα από συγχρονικότητες και συμπτώσεις είτε και με απευθείας επικοινωνία. Ε, μπορείτε να ακούσετε τη φωνή της σιωπής, το The Sound of Silence και μην παραδίνεστε δεν το βάζουμε κάτω απέναντι στις δυσκολίες του κόσμου. Τώρα κάνει ένα restart το χρόνος, είναι συμβολικό. Χρησιμοποιήστε αυτήν την ε, νέα προσαρμογή, αυτόν τον νέο χρόνο, το 2024, για να κάνετε την προσωπική σας αντίσταση απέναντι στην κακία και την ασχήμια και την ανοησία του κόσμου. Και θα τα καταφέρετε και ακούγοντας τη φωνή της σιωπής και ακούγοντας και το συνθηματικό παλιό τραγούδι του Radio Nowhere I Won't Back Down. Σας τραγουδάει για σας και τα δύο και το Sound of Silence και το I Won't Back Down με το σύνθημα «Μην παραδίνεστε, μην κάνετε πίσω» το φάντασμα του Τζόνι Κάς που τον χαιρετάμε εμείς εδώ από το μυστικό διαστημικό σταθμό εκεί ψηλά όπου βρίσκεται και να έχετε όπως ο Τζονικάς την φιλία της χώρας των ουρανών και να οδεύετε προς τα πάνω, προς το φως.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 No, I won't back down. You can stand me up at the gates of hell, but I won't back down. Gonna stand my ground, won't be turned around. And I'll keep this world from dragging me down gonna stand my ground and I won't back down. Hey, baby, there ain't no easy way out. Hey, I will stand my ground and I won't back down. Well, I know what's right. I got just one life. In a world that keeps on pushing me around, but I stand my ground and I won't back down. Hey, baby, there ain't no easy way out. Hey, I will stand my ground and I won't back down. No, I won't back down. Ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό. Είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης. Και σήμερα τη νύχτα ακούμε ένα πρωτοχρονιάτικο σόου με νόημα που ετοιμάσαμε για σας μαζί με τη συγκυβερνήτριά μου και το εκπέμπουμε εκεί κάτω στη γη από το μυστικό διαστημικό σταθμό. Καθώς αναμεταδίδεται όπως κάθε τρίτη στις 8 από το Internet Radio Albedo 14.com. Χρόνια πολλά Βασιλική. Χρόνια πολλά Βασίλη. Χρόνια πολλά Φώτη. Χρόνια πολλά Φωτεινέ. Χρόνια πολλά Φωτεινή. Χρόνια πολλά από εμάς προς εσάς όλους τους φωτεινούς συνταξιδιώτες μας. Ακούσαμε τα κάλαντα των φώτων, έρχονται τα φώτα και οι φωτισμοί και χαρές μεγάλες οι αγιασμοί. Ήθε τα φώτα που θα φωτίσουν με το νέο χρόνο το 2024 τον κόσμο, να φωτιστείτε κι εσείς και να γίνετε αγγελιαφόροι του φωτός μέσα στο σκότος που βασιλεύει σιγά σιγά γύρω σας. Για να αλλάξει το παιχνίδι και να καταφέρουμε να πορευτούμε προς το φως. Ο καθένας προσωπικά αρκεί, δεν χρειάζεται να πορευθεί όλος ο κόσμος προς το φως. Εσύ που με χρειάζεται να πορευθεί. Ο κόσμος είναι μια υποσημείωση η συνείδησή σου είναι που βιώνει τον κόσμο, η συνείδησή σου έχει τη μοίρα της προς το φως ή προς το σκότος. Πρόσεχε. Και έτσι λοιπόν θέλουμε να κλείσουμε αυτήν την εορταστική μας εκπομπή με την ευχή να συνεχίσετε εσείς εκεί έξω που το κάνετε, να συνεχίσετε να πολεμάτε τον καλό αγώνα. Keep fighting the good fight. Αυτό είναι το μήνυμα με τα όπλα και την πανοπλία της αγάπης, της πίστης και της ελπίδας να συνεχίσετε να πολεμάτε τον καλό αγώνα και να έχετε έτσι τον καλό τερματισμό σε αυτόν τον αγώνα που βρισκόμαστε. Υπάρχει ένας μυστικός πόλεμος. Συνεχίστε να πολεμάτε υπέρ του φωτός εναντίον του σκότους. Αυτό είναι το μήνυμά μας για το 2024. Keep fighting the good fight. Καλή χρονιά 2024 σε όλους. Καλή χρονιά. Γεια σας. stop bleeding until your heart stops kick drum beating when it's hard times when it's long days and the enemy is right up in your face. When your back's against the ropes and you're feeling all alone, keep fighting the you're feeling, you're giving all that you got. I'm with you in the next step, giving you the next breath. I'll be the voice saying you're gonna make it. When you're out there on your own, you run.